بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Recita lo que se te revela, oh Muhammad, comenzando por el nombre de tu Señor, que ha creado todas las cosas. Creó al hombre de un coágulo adherente. Recita. Tu Señor es el más noble y generoso. Él enseñó al hombre a escribir con el cálamo. علم الانسان ما لم يعلم y le enseñó lo que no sabía. كلا ان الانسان ليطغى Ciertamente, el hombre se excede ان راه استغنى cuando se ve autosuficiente por las riquezas que posee. Oh Abu Yahal, en si Muhammad está en el buen camino o se ordena la piedad ¿Has visto, oh Muhammad, cómo quien te impide rezar niega la verdad y se aleja de ella? الم يعلم بان الله يرى ¿Acaso no sabe que Allah lo observa? كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه Si no desiste de su actitud, lo agarraremos por la frente hasta hacerlo entrar en el fuego. una frente mentirosa y pecadora. Que llame a los suyos para que lo auxilien. Nosotros llamaremos a los ángeles guardianes del infierno. No hagas caso a quien te impide rezar, oh Muhammad. Póstrate ante tu Señor y acércate a él.